Iskaichunka kimsayoh kaj capítulo. Pareció kunata Jesús han manta. Jesús me kunatawan disipulun kunata. Dios y y kunapiwan pareció kunam derechuyoh kanko, muesis paleinin yachachinankopa. y kasukuspayar uraichik paikunapa tukuyniskanta. Ichaja amam rurankichik Kunapa imam ruraskantaja. Paikunaqa manam yachachisqankuman hinachu ruranku. Paikunaqa sasa kaqkunatam runakunaman kamachin, llasa qipita qipichichkaq hina. Ichaqa manam dido puntallankuwanpas yanapaykunkuchu. Llapaymatam ruranku runakuna qhawanallampaq. Filacterio sutioq qahachakunatam hatunllataña churakunku. Santo tokuspam kapankupa kantunkunapipas hatun watukunatapas warkukurunku kumbido inaspa convidokunapipas, hinaspa huñunakunanku wasipipas, ñawpallapi tiyayta munanku. Munankutaqmi plazakunapi hatun respetuan runakuna rimaykunantapas, chaynataq yachachikuq, nispa ninankutapas. Qamkunaya ichaqa yachachikuqwanqa ama suti chachikuychikchu. Huklam yachachiqnikichikqa kani. Qamkunaqa wawqintillanmi kankichik. Amataqya pitapas kay pachapiqa, taytawanqa sutichaychikchu. Hukliam paihariki paijariki pachapim kachkan. Amataq ya maestroampa sutichachikuychikcho, ñuqa Cristulla maestroykichikja kani. Qamkuna ukupi aswan riqsisqaqa kanqa, wakinkuna serviqmi. Pipas hatunchakuqa umillasqam kanqa, pipas umillakuqñataqmi atunchasqa kanqa. Imaynaraq kankichik iskay uya inaspa Dios Diospaleynin yachachiqkuna. Hamkunakat Dios pamunaychakushang mangyaykuh kunatam harkaypaq harkachkankichik. Hamkunapas manam yaykunkichikchu, nitaqmi munaqkunatapas yaykuchinkichikchu. kan kankichik iskay uya farisiyukuna, hinaspa Dios kuna. palaynin yachachiqkuna. Hamkunaqa biudakunapa imallankunatapas hechuruspam, allin runa tukusparaq una unaita Dios tamañakunkichik. Charaykum kastigas llumpay kan kankichik. Imaynaraq kankichik iskay uya farisiyukuna, inaspa Diospalainin etchichkuna. Hamkunaqa tukuy inastinpin purinkichik runakunata religión nikichikman iñinaykichikpaq. Iñirachispaykichikñataqmi tikrarunkichik, hamkunamantapas aswan wiña wiñay kastigasqa kananpaqraq. Imaynaraq kankichik runakunata posaq ñawsakuna. Hamkunam kichik. Templorayku juramentayqa manami mananchu. plupi jorirai juraspam y cumplinanchik. Nispa. Mana yuyayniyuq ñawsakuna. Mayqantaq aswan valorniyuq. Joricho icha Diospa jorita Ninki timplucho. Ninkichiktagmi. Altarraiko jurayqa manam imanancho. Altarpa hawampi ofrindarai juraspam ichaja cumplinanchik. Nispa. Mana yachayniyuq ñawsakuna. Mayqantaq aswan Ofrendacho icha Diospag ofrendata sapachchag altarcho, pipas altarraico juramentaja, manam altar llamantacho juramentachkan, aswanja altarpa hawampi kajkunamantawanmi. Pipas temploraico juraja manam chay llamantacho jurachkan, aswanja chaypi kaj Diosmantawanmi. Chaynatajmi hanaj pacharaico jurajpas jurachkan, Diospa tiyanang mantawan chaypi Dios Diosmanta. Imaynarajkan kichik iskay uya farisiokuna, inaspa Diospa leinin yachachiqkuna. Hamkunam diezmuta honkichik hierba buinamanta, anismanta hinaspa cominomanta. Aswanja honjaron kichikmi allin rurayta, payakuita hinaspa iñiniyoh kayta. Kay hatun kamachikuykunataqa kasukunaykichikmi diezmo huytapas ama honjaruspa. Runakunata pusaq ñawsakuna. Qamkunaqa tumanaykichikman wichikuq chuspichatapas suysunkichikmi. Camiño animaltam ichaqa kichik. millpurunkichik. Imaynaraq kichik iskay uya farisiyukuna hinaspa Diospa leynin yachriqkuna. Qamkunaqa basutawan platutam kichik. mayllankichik. kichikmi ichaqa untas kachkan suwakuy munaywan, hinaspa manaling ruray munaywan. sa farisiyo. Basutaja ukuntarajya mayllay ipuntata, chaynapi hawampas mayllasqa kananpaq. Imaynaraj kichik iskay uya kuna, fariseokuna hinaspa Diospaleynin yachachiqkuna. Sepultura blanqueasqa hinam hawallaykichik sumaqllaña kachkan. Ukuykichikmi ichaqa wañusqakuna tulluwan hinaspa hachakunawan juntasqa kachkan. Hawallaykichikpim runakunapaq allin ruraqman rikchakunkichik. Kichikpim ichaqa iskay uyamana allin Kichik. kankichik. japón kankichik iskay uya farisiokuna kuna. Diospaleynin yashichiqkuna. Hamkunaqa Diosmanta kunapahmi, hatun sepulturakunata pirqapunkichik. kunapas allin ruraq runakunapas sepulturankunatapas. kichik. Aboloiko copa tiempumpi paga. Manach paikunawan kuskaja wañuchiymankuchu karja Dios Diosmanta willakujkunataja, nispa. Chaynata nispaykichikmi riqsichikunkichik, Diosmanta willakujkunata wañuchi runakunapa miraynin kasqaykichikta. Tukupaychik ya abuluykichikunapa hallarisqanta. Kulebrakuna, maqta urupa kastankuna. Imaynataq lluptiwaqchik infiernupi wiñaypaq mantaja, Chayraykum kachamusqaykichik Diosmanta willakuqkunata. Yuyayniyuqkunata, hinaspa Diospaleynin yachachiqkunata. Wakintam chakataspa wañuchinkichik. Wakintañataqmi huñunakunaykichik wasikunapi asutinkichik. Inaspam llaqtan llaqtan hatikachankichik. Chaynapim hamkunaman chayasunkichik llapallan justo runakunapa yawarnin. Kulpasqaqa kankichik allin ruraq abelpa wañusqanmanta, pachurin zacarias Zacarías jankaman hankaman. altar manta Jacarja altarmanta santuarioman pimpim. Chihapta Chihaptapunim nikichi. miraiman castigoja kunan tiempupi kawsaq pi chayamusunkichik. Jerusalempi Jesús pawajas jangmanta. Jerusalén, Jerusalén, manta manta, willakuqkunatam wañuchinki. Hangman kachamusqa runakunatam rumiwan chamqapanki. Rapran ukupi chiwchichankunata wallpa huñuykuq hinam achka kutita munarqani runaykikuna huñuykuyta. Ichaqa mana munarqankichu. Charaykum wasikichikpas chumninqaña. Manañam rikuwankichikñachu, señorpa sutinpi hamuqa hatunchasqaya kachun niwanaykichikkama.